Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rītu pulksteni deviņos vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, labrīt, rādam arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un dienas katehēze. Jā, arī šodien, šo piekdienu, esam kopā šeit dienas katehēzē, lai, kā es visu nedēļu pieteicu, runātu par tēmām, kas jums varbūt tās ir tās interesējošās, saistošās, kas varbūt tās neskaidrs, par ko gribētu uzzināt, eh, vai paskaidrojumu, vai kā saprast, <clears throat> kā domāt par kaut kādām lietām, uh, kas attiecas uz baznīcas mācību. Tā kā šodien, šorīt, tu vari, protams, arī to darīt, eh, iesūtot savu jautājumu vai savu uh, refleksiju, pārdomu uz rādījumu arī Latvija ēteru, vai, protams, arī zvanīt un uzdot savu jautājumu vai savu pārdomu, un to, protams, darīt pa telefonu numuriem īziņas uz numuru 266 77 272, bet zvanīt 679 691 3 To es gribēju kā pašu, pašu pirmo pateikt, lai jūs jau varbūt tās gatavotos uh, iesūtīt šīs e, e, īziņas jautājumus vai zvanīt studijā, lai tad uzdod šos jautājumus, jo, e, kā jūs iespējams nojaušat, tad pirms vasaras, kad mums būs drusku citādāks režīms, tā teikt, šeit ēterā, gribas dot arī iespēju jums tad uzdot jautājumus vai, vai refleksijas par dienas katehēzēm, kā pagāja šī sezona. Vai arī vienkārši ir kādi jautājumi, kas uh, Eh, nu, kā teikt, eh, nomāc jūs un nezināt, kam pajautāt, tad droši rakstiet, zvaniet, mēģināsim runāt ar par šīm eh, tēmām. Bet pirms uzsākt šīs dienas sarunu un varbūt tās no manas puses arī nedaudz vēl pareflektēt par dienas katehēzēm šajā sezonā, uh, Eh, vai šajā periodā, <laughs> teiksim tā, tad eh, eh, man gribas pat uzdot tādu jautājumu. Iespējams, ka tas palīdzētu arī jums nedaudz vairāk iespējams nofokusēties uz to, nu, kas tad ir jums saistošāks. Un jautājums ir tāds, kura no baznīcas mācībām jums šķiet grūti izpildāma, vai kura ir visizaicinošākā jums konkrēti? pilnīgi brīvi. Kas nāk pirmais prātā? Eh, rakstiet, sūtiet īsiņas 266, 77, 272 vai zvaniet 67, 969, 131. Mēģināsim parunāt arī par šīm tēmām. Es pieļauju, ka tās varētu būt gana interesantas tēmas, eh, eh, vismaz man tā šķiet. Un ja kāds domā, kāpēc ne eh, tās labākās vai interesantākās mācības elementus, nu ja gribat to, kas jums šķiet saistošākais vai Eh, kaut kādā ziņā interesantākais vai, vai, vai, vai kā citādi, ja to tā vispār var pateikt, tad sūtiet vai zvaniet arī par tām lietām un arī par tām mēs varam aprunāties. Pilnīgi noteikti um, gaidīšu jūsu ziņas, jūsu um, jautājumus vai pārdomas. Uh, Eh, bet es eh, savā ziņā uzstādot šo jautājumu no tādas it kā negatīvās puses, vai ne, par to izaicinošo, vai to grūtāk izpildāmo, vai grūtāk saprotamo, eh, tikai tādēļ, ka man šķiet dažreiz pievēršoties tam, tam izaicinošam ar ko mēs saskaramies ikdienas dzīvē, eh, ka tas varētu arī nedaudz vairāk palīdzēt mums saprast mūsu ticību. Un, nu, nevaram vienmēr tikai par to, kas mums patīk un kas mums šķiet uh, skaidrs un, un tā tālāk. Ir dažreiz arī jāpievērš tām lietām, kuras eh, varbūt tās nepatīk, nesaprotam, grūti, grūti sadzīvot, izpildīt vai pieņemt un, <laughs> un Un, jā, eh, un tāpēc vēl jau vairāk ir tā vērts, lai mēģinātu runāt. Man gan uzreiz gribas, es tā pie sevis domājot, nākot uz šo katehēzi eh, spriedu, jā, bet, eh, nu, ir jau arī lietas, kuras, kuras, nu, tiešām nebūtu nav tik vienkārši e, izskaidrojamas. Nu, vēl pirms nedēļas mums bija trīsvienības, visvētās trīsvienības svētki ja kāds pēkšņi pasaka, nu, es šito nesaprotu, kā tas var būt viens, divas, trijās personās. Jā, tas būtu ļoti labs <laughs> jautājums, un es šaubos, ka es arī jums izskaidrošu tā, kad jūs tagad visu sapratīsiet un tā vienkārši pieņemsiet. To, tas būtu, tas būtu droši vien eh, daudz, daudz, daudz plašāks jautājums, eh, kas un kāpēc un kā. Um, ehm, būtu ļoti grūti, to es uzreiz apzinos uh, pats. Uh, jo man šķiet, nu, tāda cilvēciskā loģika mums liek eh, apšaubīt, kā tas vispār ir iespējams. Um, nu jā, tāda lieta ir. Vai, eh, vai jautājums par eh, dievmātes jaunabīgo ieņemšanu ir tādi, eh, tādi eh, svētki arī galu galā, vai ne? Un, un es arī domāju, nu, cik eh, viegli vai cik grūti būtu to izskaidrot, kā tas ir iespējams, kad nāk pasaulē Dieva dēls Jēzus un mēs godinam kā jaunumu, pie, piemēram. Uh, arī, arī, manuprāt, ir gan izaicinoši, nu, tie ļoti varbūt tās uh, teorētiski arī jautājumi, un var kādam šķist, eh, jā, bet eh, maz svarīgi, maz būtiski, bet tomēr tā ir mūsu arī ticība, tas ir mūsu arī ticības, um, kā teikt, pamats, uz kā mēs um, balstāmies savā ticībā. Jā, viņi varbūt tās uh, uzreiz neskar mūsu ikdienas dzīvi un, un mūsu ikdienas kaut kādas lietas, bet te pašā laikā mēs arī nedrīkstam e, pilnīgi aizmirst un noiknēt. Vis, vismaz mums ir jāzina arī šīs lietas, es tā domāju, vairāk vai mazāk būtu labi zināt. Un ko es ar šiem diviem tādiem mm, piemēriem gribēju pateikt, ir tas, ka e, dažreiz varbūt tās mēs varam tikai līdz zināmam līmenim, līdz zināmam kādam stāvoklim izprast kādu no šīm teoloģiskajām patiesībām, kas uh, uh, ir saistošas mums, un, un tālāk ir tas, ko varētu teikt par uh, ticības paļāvību uz, uh, uz to, ka uh, tas, ko baznīca ir māca un, un, un noteikusi par tādu ticības eh, pamatu, un nu, kad paļauties arī tādā ticībā pieņemt eh, šo, šo mācību un paļauties. Un es domāju, arī šīs eh, tāds apgalvojums varētu būt <laughs> gana izaicinoši, vismaz daļai cilvēku varētu būt gana izaicinoši, kad ticībā pieņemt kaut kādas lietas, līdz galam neizprotot varbūt tās, un, un varbūt tās tā tīri uh, personīgi, subjektīvi kaut kādā līmenī nespējot līdz galam saprast un pieņemt šīs lietas, tomēr paļā, paļauties un paļauties uz baznīcu, uz baznīcas uh, mācību, uz baznīcas autoritāti šajā gadījumā un ticībā pieņem kā viņas lietas. Es domāju, tas arī varētu būt izaicinoši. Bet uh, tā pārfrāzējot un citādākā veidā sakot, man šķiet ir dažreiz jautājumi, kurus uh, nav pat jāatbild. Nu, ne tādā ziņā, ka mēs nedrīkstētu atbildēt vai ka mums nevajadzētu atbildēt, bet tādā ziņā, ka tie ir jautājumi, kas savā veidā nepārtraukt mūs izaicina un, un līdz ar to varbūt tās liek mums um, pārdomāt, pievērsties kādām tēmām, risināt kādas tēmas un, un uh, un meklēju šīs atbildes, un iespējams, jā, kādā brīdī es arī atrodu atbildi, un citā brīdī varbūt tās es šo atbildi vairs atkal neatrodu, un vēl nākošajā brīdī vēl kas man, um, un, un tā nepārtraukti, un vienā brīdī šī atbilde, ko es atrodu šiem saviem jautājumiem, man var būt gana apmierinoša, bet jau nākošajā varbūt tās kaut kas pamainās manā situācijā, manā izpratnē, uh, Eh, manās attiecībās vai kā citādāk, un man ir atkal jāuzdod šķietami tas pats jautājums un jāmeklē atbilde. Un man liekas, tas arī pats process, ka mēs ejam tā un ka mēs nevis vienkārši noignorējam, ai, tas nav saistoši, tas, tas, nav, tas nav kaut kas, ar ko man vispār vajadzētu nodarboties, tādēļ es, es labāk uh, es labāk, nezinu, iešu pelnīšu naudu un vispār neuzdošu šos jautājumus vai vēl kaut ko citu atradīšu, lai nevajadzētu risināt kaut kādas, um, kaut kādas lietas. Nu, man liekas, tas, tas arī varētu būt tāds nepareiz attieksme un, un iespējams šie tādi, um, nu, teiksim tā, teoloģiskie jautājumi, kas mēdz būt ļoti pat izaicinoši, <clears throat> ir tie, kas mums palīdz tā kā <clears throat> vienmēr noturēties tādā, nu, teiksim, ne, tonusā, garīgā tonusā, <laughs> ja tā varētu teikt, tādā, nu, jā, spriedzē, bet tādā pozitīvā spriedzē, kas, kas ļauj mums tomēr garīgi augt, attīstīties un, un iet ar mūsu šo eh, ticības dzīves eh, ceļu. Jā, <clears throat> ceram saprotat, ka tas nav ar mēķi pateikt, ka mēs nevaram um, arī racionāli risināt kādas lietas, jo uh, um, jā, varbūt tās kādam arī to būs grūti saprast un pieņemt, bet ticība ir uh, um, gana racionāla <laughs> lieta. Un, un pat ja arī ir daudzas lietas, uh, kuras mums nav viegli skaidrojams, tomēr ticībā ir arī racionāls pamats un, un mēs varam meklēt šīs lietas, bet, bet tad no otras puses arī apzinoties, ka mūsu ticības pamats ir tāds, kas pārsniedz arī mūsu um, uh, spēju robežas un, un arī pieņemt to, ka nu, nu, mēs neesam dievi, mēs nevaram visu zināt un visu varbūt tās arī izprast, bet ne tādā ziņā, kad, nu, lai, lai pamazinātu mūs, bet tādā ziņā, kad mums ir savi limiti, savas robežas, kur cilvēciskās robežas, kuras arī mums ir jāpieņem, un varbūt tās arī tā ir daļa no mūsu, kā teikt, ticības ceļa, kurām uh, kurā arī mums jāaug un, un jāveidojas un jātīstas. Nu, tā apmēram. Bet jā, jautājums, ko, ko es uzdevu sākumā un ko es gribu atkārtot, kas ir jūsu varbūt tās um, jautājumi, kas um, neliek mieru, uh, kas jums šķiet ir grūti īstenojami, um, kas ir tās ticības patiesības, uh, kas uh, jūs izaicina, um, kas nodarbina jūs, um, tajos brīžos, kad varbūt tās apstājieties un aizdomājieties. Būtu interesanti uzzināt. Sūti īsiņas 266, 77, 272 vai zvani 679, 691, 31. Padalies, padalies, pārunāsim, varbūt tās pārunāsim, mēģināsim iedziļināties, saprast, meklēt atbildes. Nu, jā, gaidu ziņas, gaidu ziņas. Bet uh, pirms ejam muzikālā pauzē, gribu arī atgādināt, ka šodien, šodien ir 31. mais, beidzamā šī mēneša diena. Un gribu teikt, ka mums ir gandrīz vai savākt 18,000 eiro, lai sektu visus mūsu mēneša izdevumus. Es zinu, to varbūt tās jau jums ir apnicis dzirdēt, bet tomēr gribu vēlreiz atgādināt, ka uh, mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts ziedojuma formā, lai mēs varētu strādāt. Un uh, mums pietrūks 550 eiro. Vai varam sarunāt, ka līdz katehēzes beigām mēs salasam 500 eiro? <laughs> es būtu katrā ziņā ļoti pateicīgs, un es domāju, ka uh, eh, mēs visi būtu priecīgi, kad radio eh, arī var strādāt bez uh, šādiem finansiāliem izaicinājumiem šo mēnesi vismaz atbalsti, jeb arī atbalsti un, un, un dod savu artavu eh, šīs misijas pildīšanā. Arī šādā veidā, arī šādā veidā ziedojot, tu vari mūs atbalstīt, tu vari arī atbalstīt, man gribas teikt, baznīcas misiju. Eh, un ja tu aizdomājies par to, ka vari atbalstīt, tad ej uz rādījumu arī mājaslapu, kur ir dažādi veidi eh, sadaļā ziedot, kā vari noziedot. Ir bankas konts, Ja gribi lielāku summu ziedot, varbūt tās visas 500 eiro var noziedot. Ir e, PayPal poga, kurā arī vari savu summu ievadīt un, un noziedot, kas tev būtu viss, viss e, atbilstošākais, cik tu vari atļauties un cik tu uzskati, kad e, mēs, tu vari ziedot. Paldies! ja tu jau esi noziedojis, bet vēl šie 550 eiro ir vajadzīgi, lai šī mēneša uh, izdevumi tiktu pilnīgi sekti, atbalsti. Un iespējams vienkāršākais veids ir veikt telefonu zvanu un ziedojumu telefonu zvanu, kas ir 900-6769. Zvanot uz šo numuru, to ziedot 4,27 eiro. Arī tik daudz, ja vari atbalsti, zvani tagad. 9, 0, 0, 0, 6, 7, 6, 9. Paldies vēlreiz! Pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ, un es ceru, ka arī būs iesūtīti jautājumi um, par to, vai atbildes uz manu jautājumu par to, kas tad ir tas izaicinošākais, grūtāk saprotamais vai grūtāk īstenojams dzīvē, um, un, un, un padalies ar mums. Eh, labprāt gribētu dzirdēt. Vai arī sūti ziņas par to, ka esi noziedojis. Gribētu zināt, jo mums vajag ļoti savākt vajadzīgo summu līdz šīs dienas beigām. Pie krusta atgriežos un ceļos nomētos. Es grēkos atzīstos, Jēzus man piedos tos. Pie krusta atgriezt. aptvēra manī. Krista atgriežos un priekā iesaucos. Mans kungs un pārējais. klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādam arī klausītieši. Es priesteris Jānis un gaidu vēl joprojām jūsu ziņas eh, vai telefoniski vai īziņu formātā par to, kas jums šķiet tā izaicinošākā problemātiskā baznīcas mācība, uh, jūsuprāt? Ehm, tas nenozīmē, ka varbūt tās obligāti jums ir grūti ar to, bet ka jūs saskatāt vismaz tādā kaut kādā teorētiskā <laughs> līmenī, ka tas varētu būt gana izaicinoši. Nu, es jau nosaucu dažas lietas, kas bija tādas ļoti teorētiskas, bet vēl divas, kas man nāk prātā, ir piemēram jautājums par nabadzību. Ar nabadzību saistītie jautājumi varētu šķist, ka uh, ka tas ir kaut kas eh, tāds tik liels tikums, eh, ka nu, mums visiem tagad jābūt eh, nabagiem. Protams, tur daudz varām runāt par to, bet tāda galēja nabadzība pilnīgi noteikti nav tas, ko baznīca māca. Ehm, un, un, un arī uzstādījums, ka tas ir tā garīgā nabadzība, nepieķeršanās, manuprāt, ir ļoti vērtīgi, bet tas arī nenozīmē, kad uh, mums, kad, kad uh, tas neuzliek nekādas saistības attiecībā uz arī tādu materiālo pieticību, vairāk varbūt tās tā man gribas nosaukt to. Bet jā, es domāju, ka tas ir jautājums, kas arī ir, uh, varbūt daļai cilvēku gana izaicinošs. Um, un tā, kad mēs šeit rādio eterā runājam par naudu, ka mums vajag jūsu ziedojumus, atbalstu, lai mēs vispār varētu strādāt, tas ir vēl grūtāk un izaicinošāk mums pašiem, ka mums jāprasa šī nauda, bet mums nav citu veidu, kā iegūt līdzekļus rādījuma arī darbības nodrošināšanai, kā lūdzot jūsu atbalstu, jūsu iespējas atbalstīt mūs ar saviem ziedojumiem. Arī šodien es gribu atgādināt, ka mums vēl joprojām pietrūks 550 eiro, lai šī mēneša izdevuma minimums tiktu sekts, ja vari atbalsti. Ziedo. Eju uz rādījumu arī mājaslapu, atrod visus ziedošanas veidus, tur sadaļā ziedot, un atbalsti vai zvani pa ziedojumu telefonu numuru 900-6769. Eh, kāda kundze eh, zvanīja un teica, ka noziedojas vienu zvanu, lai arī citi pievienojas un zvana. Lūdzu, atbildiet, ja ne uz manu, tad uz šīs kundzes aicinājumu, jo, jo tiešām bez jums mums ir grūti. Es to tā ar, ar, ar Ar smaidu saku, eh, jo gribas to padarīt vieglu un tādu uh, nenomācošu lietu, šo ziedojumu piesaistīšanu un lūkšanu, bet tas ir ļoti nopietni, jo bez jūsu ziedojumiem mēs nevaram strādāt. Kā jūs labi zināt, mēs esam nekomerciāla radiostacija un tādēļ lūdzam šo ziedojumus. Mums nav citu ienākumu kā jūsu ziedojumi atbalsti. Nu jā, bet tas bija par nabadzības tēmu un pēkšņi pārgāju uz uh, to, kā mēs radio darbojamies un, un kā piemērs tam, ka tas nav kaut kāds galējas nabadzības eh, izmisuma eh, priekšā nonāk cilvēkam. Bet apzināties gan šo garīgo nepieķeršanās eh, aspektu, gan, protams, arī apzināties, jā, spēju dalīties ar citiem, lai varētu ik viens dzīvot cienīgu dzīvi, darboties cienīgi. Nu jā, tāda, tāda, tāda lieta. Kādam citam ir evaharistija, piemēram, mēs eh, mūzikas pauzē zvanīju un saka, par evaharistiju gribētos vairāk uzzināt un, un, un vairāk nevis, kas tas tāds ir. Mēs zinām un ticam, ka evaharistija tā maizīt, ko mēs baznīcā ejot svētdienās, svēto misu vai darbdienās, pieņemam tā mazā apaļā maizīt, ka tas ir pats Jēzus Kristus dzīves un reāli klātesošs šajā maizes uh, gabaliņā, teiksim tā. Nevis tikai kā simbols, bet kā reāla klātbūtne, dieva reāla klātbūtne. Un tā pieņemšanas aspekts, eh, kas var pieņemt eh, vai var aizliegt un tā tālāk. Uzreiz pavisam skaidri pieņemt komuniju, pašu dievu eh, var tie, kuri ir katoļi un žēlsirdības stāvoklī. Tā, nu, ļoti tādā, kā teikt, elementārā līmenī paskaidroja, kas var pieņemt. Uh, Eh, citiem vārdiem, cilvēks, kurš tic eh, tam, ko katoļu baznīca māca eh, kopumā, bet arī īpaši attiecībā uz, uz Euharistiju, šo, ko mēs tautas valodās dažreiz saucam par dievmaizīti, un kurš ir žālsirdības stāvoklī, jeb citiem vārdiem, kurš, kuram nav smagi, teiksim tā nāvīgi, ļoti nopietni grēki uz sirdi. Um, jo tas mērķis ir tiešām atdot arī godu Dievam, pieņemot eh, viņu šajā uh, dievmaizītē, jeb komunijā, jeb evaharistijā, uh, eh, un ar cieņu viņu uh, pieņemot, un sagatavojot sevi, aizejot pie grēksūdzes un, un lūkšanā sagatavojot sevi, mēs ļaujam ienākt uh, Dievam un veikt viņa darbu mūsu sirdī. Nu jā, un Un tāpēc, tāpēc visi šie, nu, visi šie, e, šie pamatnoteikumi ir vajadzīgi, lai, lai vispirms no vienas puses pieņemtu cienīgi e, pašu Dievu, no otras puses, lai mēs sagatavotu sevi, jo tas nevar būt vienkārši tāds tehnisks process, apēst maizīt un nu būšu, nē, tas, tas tā nestrādā. Ja es neieguldu savu daļu darbu, e, tas ir ne, neatīru savu sirdi, neatīru sevi, nesagatavoju sevi uz sastapšanos ar Dievu, tad tas, ko es varbūt tās ejot pie komunijas vēlos saņemt, varu arī nesaņemt tādēļ, kad neesmu atvērts uz to žālistību, kas komunijā man tiek dāvāta pats Dievs. Nu jā, tāda lieta. Un tad prāvests ir atbildīgs sekot līdzi arī tam, lai uh, lai komunija cienīgi tiktu pieņemta un rūpēties arī par eh, to, lai cilvēki izprastu šo komunijas pieņemšanas nozīmi un, un to, cik svarīgi ir arī būt garīgi gatavam tam, lai, lai eh, tas varētu notikt un lai mēs varētu gūt šo žēlastību. Nu jā, tādas, tādas lietas, <clears throat> tādas ir tas lietas, eh, ko divi cilvēki uzstādīju kādu jautājumu, varbūt tās arī jums ir citi jautājumi, varbūt tās kādi jautājumi, kas jums ir daudz interesējošāki, tad nu, sūtiet īziņas 266 77 272 vai zvaniet 679 69 131. Kāda klausītāja vai klausītājs raksta, labrīt, vai tā ir patiesība, ka svētajos rakstos – rakstīts, ka visi cilvēki ir grēkojuši, tad kā jaunava Marija var būt svēta, tiek domāts bez grēka. Cik zinu, vienīgi vienī, vienlaicīgi cilvēks un Dievs, Jēzus Kristus ir bez grēka. Um, attiecībā uz Marijas bezvainīgo ieņemšanu un Marijas bezgrēka stāvokli. Tā mācība ir tāda, ka, uh, eh, protams, ka vienīgi Dievs ir eh, tas, kurš ir bez grēka, vai ne? Uh, bet um, Dievs dāvāja arī Marijai šo žēlastību būt bez šī grēka, lai varētu cienīgā veidā, teikšu tā, nu es varbūt tās ļoti vienkāršo, bet cienīgā veidā ļaut eh, Dieva dēlam šajā pasaulē ienākt. Um, un, un līdz ar to, jā, tas bez grēka stāvoklis, ja tā to eh, vienkāršot var teikt, ir nevis eh, Marijas pašas nopelns, bet Dieva uh, žēlistības dāvāts eh, viņai, un tāpēc mēs esam aicināti arī ticēt, ka Dievs eh, eh, šo stāvokli var dot arī savai radībai, cilvēkam, šajā gadījumā Marijai, lai, lai īstenot savu misiju. Nu jā, nezinu, vai tā ir pilnīga atbilde uz to, ko jūs uh, gribējāt, bet, bet tāda, uh, tādā veidā baznīca skaidro arī šo Marijas bezvainīgās ieņemšanas uh, um, un bez eh, grēka to stāvokli, kurā uh, Dievs var uh, īstenot savu misiju, nākt pasaulē uh, un, un um, būt uh, Dievs cilvēks mūsu um, vidū. Tātad Marija, pateicoties viņas dēlam, Jēzum, uh, Dieva dēlam, uh, nāk uh, un, un saņem šo žēlistību. Tālūk. Uh, Varbūt tās ir vēl kādi, eh, kādi interesanti teoloģiski aspekti, kas, eh, kas šķiet ir interesanti un neizprotami un neskaidri, padoda ziņu, padoda pilnīgi noteikti ziņu. Es tā pie sevis eh, tagad runājos un es mēģinu arī tā kā praktiski norādīt uz kaut kādām lietām, kas man šķiet varētu būt izaicinošas, uh, arī no tā uh, viedokļa, ko, ko es gūstu sarunās ar cilvēkiem visdažādākos veidos. Um, un, un, kā es saku, viena lieta, ar ko man šķiet mēs visi <clears throat> kaut kādā mērā vismaz uh, tā kā uh, nezinu, cīnāmies, ja tā varētu teikt, ka es jau norādīju. Viens ir šis jautājums attiecībā uz naudu, uz, uz bagātību, uz, uz īpašumiem, uz to, kad man gribas, lai būtu vairāk, vai ne, lai būtu labāk un, nu, un visu to tematiku, bet varbūt tās, varbūt tās es kļūdos, varbūt tās jums tas vispār nav nekas grūts un problemātisks, un jūs tas vispār nenodarbina. <laughs> es nezinu, padodat ziņu tādā gadījumā. Eh, gribētos dzirdēt, kurš cilvēks ir tik uh, svēts, kurām eh, tas vispār nav nešķiet saistošs <laughs> vai <laughs> kaut kādā veidā izaicinošs. Uh, jo, manuprāt, ja tādi ir, tad tiem vajag runāt, vajag sludināt, vajag liecināt, lai arī citi zin, uh, ka tā var dzīvot. Jā. Ja. Tālūk, bet, ja jums ir kādi citi aspekti, arī dodat ziņu. Gribas uzzināt un varbūt tās gūt priekšstatu par to, kas ir, kas ir tās lietas, par kurām arī nākošajā sezonas um, laikā gribētos vairāk pievērsties, vairāk runāt, um, nu, tā lai saprastu uh, kaut kādas lietas. Nu, tālūk. Uh, Pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ un turpināsim šo katehēzi, noslēgsim šo katehēzi, varbūt, varbūt noslēgsim šo katehēzi, um, kur es piedāvāju tādā brīvā formātā uzdot savus jautājumus, vai nu tas būtu par mani jautājumu, kas jums šķiet tas izaicinošākais vai nesaprotamākais eh, baznīcas mācībā, vai arī kas jums šķita tas izaicinošākais, nesaprotamākais eh, dienas katehēzēs. Um, lasījām daudz, lasījām Vatikāna otrā koncila dokumentus, bet varbūt tās, un es zinu, man personīgi nav teikts, bet eh, caur cilvēkiem ir atnākuši ziņas, ka kādi pilnīgi nesaprot, par ko vispār notiek runa. Padodiet ziņu, nekautrējieties, nekautrējieties, jo, ja jūs uzrakstīsiet vai uzvanīsiet un pateiksiet, tas varētu palīdzēt man citādāk varbūt tās runāt, pārformulēt un, protams, caur šo jautājumu varbūt tās arī skaidrāk kaut kādas lietas uh, pateikt un noskaidrot ar kādas jautājumas, kas ļoti iespējams uh, kad ir aktuāli arī citiem cilvēkiem, bet ja visi kautrējas un, un neraksta un nesūta īziņas un, un nezvana, tad arī neuzdod, nu tālūk, tā kā nekautrējieties tiešām. Es neko sliktu jums nevarēšu nodarīt, <laughs> nebaidaties, bet uh, eh, rādījumā arī klausītāji pirms ejam mūzikas pauzēm, Vēlreiz gribu atgādināt, ka eh, līdz mēneša budžeta īstenošanai, piepildīšanai mums vajag, izpildīšanai mums vēl vajag 550 eiro. Ja tu vari atbalstīt, tad eh, zvani eh, uz ziedojumu telefonu 9 000 67 69 un ziedo 4 eiro un 27 centus. Ja gribi vairāk vai vari vairāk noziedot, vari piemēram 500 eiro noziedot vai jebkuru citu summu, uh, tad ej uz rādījumu arī mājaslapu, atrodi sadaļu ziedot, un tur ir bankas konts, tur ir PayPal poga un arī citi veidi, kā piemēram mēs um, ziedojam kastītes draudzēs, baznīcās, ar rādījumu arī logo, kurās var ievietot skaidrs naudas ziedojumu un tādējādi arī atbalstīt mūs. Tad lūdzu atbalsti, jo bez jūsu atbalsta, bez jūsu ziedojuma um, mums nav iespējams kalpot, būt šeit, kalpot šajā katehēzē un citos raidījumos, atbalsti ziedo. Paldies tiem, kuri jau to ir darījuši. pie kājām, mana māte, es nāku ievainots, salauzts un skumjš. Tev bija kājā, mana karaliene, nāku, lai mīlestība apklāj manas brūces. topiet augstākas jūs mūžs sadās durvis, lai var iet godības karalis. Kas ir šis godības karalis? Stiprs un varens kungs, kungs, kas varens ir kaujās. ir šis godības karalis, debes pūku kungs. Viņš pats ir gudrs. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jaunis un dienas katehēzē mēs turpinam sarunu vai es gaidu ziņas par eh, jautājumus, par ko jūs gribētu vēl aprunāties. Mums vēl ir maziņš brītiņš. Um, ehm, kāds klausītājs raksta vai klausītāja raksta, kas ir PayPal? Uh, PayPal ir otrs cits veids, kā var pārskaidīt naudu uz rādījumu arī kontu, lai noziedot šo naudu uz rādījumu arī kontu. Uh, ir jābūt savs konts, izveidotam savam kontam PayPal um, uh, aplikācijā, teiksim tā, caur kuru tad var ļoti vienkārši pārskaitīt naudu, bet ja jūs to nesat izmantojuši, tad izmantojiet varbūt tās uh, vienkārši bankas konta numuru, uh, ar kuru jūs varat pārskaitīt arī naudu. Vai, protams, zvanīt ēterā 900 6769 un ziedot 4,27 eiro. Jā, arī šodien gribas šajā 31. maija dienā, kad mums vēl kontā pietrūks 550 eiro, gribu atgādināt, kad uh, mēs ceram uz jūsu dāsnumu arī šajā rītā uh, lai, lai varētu e, izpildīt šī mēneša budžeta vajadzības 18,000 eiro, lai sektu visas mēneša izdevumus. Tā kā, ja vari atbalstīt, ziedojot, atbalsta lūdzu, vai padod ziņu kādam citam, kurš varbūt tās to var uh, izdarīt, un paldies jau priekšlaicīgi par to, kad mēs esam savākuši šo vajadzīgo naudu, bet telefons vans, lūdzu. Sakiet, lūdzu, vai tikko šodien svētā mispa diena ir? Eh, šodien svētā mise pa dienu nav šodien, šodien ir vakarā, eh, pulksten ah, sešos tagad. Eh, nav Paldies. par ko, nav par ko. Nu jā, arī tāda lieta. Vēl kāds zvans, lūdzu? Jā, es, man, jūs prasījāt, ka, mm, nu, kas uztrauc manu sirdi? Jā. Man uztrauc tāpēc, ka Dieva žēlastības stunda ne, radio Marija negrib vai, vai baznīcas augstie priekšsēdē aizgriezā uh, lūgšanu Jēzu, es uzticos tev. Aha. Es esmu lasīju, mācījos Faustas, kā saka, skolā un izstudējusi to um, dienas grāmatu, nu, nu man tas ļoti sāpīgi. Nu, varu es jau klausīties un kopā lūgties ar Halo. Viņi uzticas Jēzum. Ar, ar Marija radio negribu. Es gribu arī Marija radio lai klāt. Uzticās Jēzum. <laughs> Sirsnīgi, paldies. Jā. Nu, mēs uzticamies Jēzum un Marijai, un visiem mēs uzticamies arī jums, radījuma arī klausītāji, par to, ka jūs arī mūs atbalstīsies un dosiet padomus. Jā, ir dažādi veidi, kā lūgties šo žēlsirdības kronīt. Nu, nevis dažādi veidi, bet uh, kāds pieliek vienu lūkšanu, cits pieliek otru lūkšanu, cits uh, vispār neko nepieliek. Un, un sakarā to, ka mums ir ļoti daudz uh, cilvēku, kas viens grib to, otrs šito, uh, Eh, tad eh, es šajā sezonā esmu pieņēmis lēmumu, ka mēs lūdzamies neko neliekot klāt, un tos, tās lūkšanas, kuras jūs gribat, jūs varat pielikt pēc tam paši sev klāt vēl. Eh, tā kā tas nekādā ziņā nav aizliegts. Tas arī nenozīmē, ka mēs neuzticamies Jēzum, mēs kalpojam Jēzum un, un daram to no sirds un, un, un pilnī ar ticību un ceru, ka tas arī jūs uzrunā un ka tas ir pietiekoši uzrunājuši, lai jūs mūs atbalstītu ar savu ziedojumu, jo pateicoties tiem mēs varam strādāt. Tā kā atbalstiet, ziedojot, ejot uz rādījumu arī mājaslapu, atrodot sadaļu ziedot, at bankas kontu vai citu veidu, kā noziedot un um, izpildīt šī mēneša budžetu 18 tūkstoši. Mums pietrūks vēl 550 lūdzu līdz uh, katehēzes beigām. Varam sarunāt, kad kāds labdaris piesakās un noziedo šo naudiņu. Vai arī zvaniet pa tele, ziedojumu telefonu numuru 900 6769 un ziedoja 4,27 eiro. Arī tik daudz ir pietiekoši, ja mēs visi e, zvanam, iesaistamies šajā atbalstā rādījuma arī Latvijas darbībā. Jā, bet attiecībā uz lūkšanām, um, lūkšanas rādījuma arī Latvija um, gribas padarīt nevis uh, pilnīgi subjektīvas eh, tādā ziņā, kad eh, pielikt visas lūkšanas, kuras mēs eh, privāti gribētu, ka mēs pieliekam, bet sakarā ar to, ka rādījuma arī Latvija savā veidā tomēr reprezentē baznīcu un baznīcas tādu oficiālo um, arī mācību savā lūkšanas formā, lūkšanas veidā, tad mēs arī um, piedāvājam, kad, piemēram, mēs svētā misi, kad rožkroņi, kad žēlsirdības kronītes un citas lūkšanas, kas ir, kad uh, um, tās netiek vienkārši jauktas kopā un, un, un nu, katrs pēc savas tādas, nu, garīgās pieredzes, vajadzības un, un, un tā tālāk kaut ko liekam vienkārši klāt, bet mēs cenšamies, lai tīrā veidā, kā baznīca to uh, gadsimtu garumā ir darījusi arī mēs, um, darām šeit un ja ir kādas īpašas vajadzības, īpašas lūkšanas, kuras jums gribētos um, pievienot izteikt un lūgt, jūs to varat personīgi eh, savā sirdī, lūkšanā vai skaļa balsī, ja esat tādos apstākļos, arī pēc tam pievienot eh, pie sevis mājās vai kur nu jūs esat. Un citas reizes atkal, kad var iesaistīties lūkšanā aktīvi, to arī darīt eh, un zvanīt, lūgties kopā un, un, un, un būt vienotiem šajā lūkšanā. Nu tāds ir tas mans skaidrojums, kāpēc kaut kādas lietas varbūt tās uh, uh, ir vai kādas lietas varbūt tās arī nav, uh, lai, mums, lai mēs tiešām uh, novērtētu to baznīcas lielo bagātību, kas mums tiek piedāvāta un, un dotu arī vienlaiks to brīvību ikvienam uh, justies brīvi vai pielikt vai nepielikt kādu lūkšanu un kādu vajadzību. Nu tālūk, tāds ir apmēram tas mans, nevis apmēram, bet tāds ir tas mans skaidrojums, kāpēc uh, tādā veidā, bet mēs neaizliedzam nevienam privāti pielikt klāt šo lūkšanu, ja tāda ir vēlme, un, un pilnīgi noteikti mēs paļaujamies uz Jēzus, jo tas ir, tā ir viena no rādījuma arī vērtībām, un ar to, cik aktīvi mēs lūdzam jūs atbalstīt ziedojumu veidā, es domāju, to nemaz citādi nevar izskaidrot kā paļāvību uz Jēzu un to, kad viņš jūs uzrunā un uh, dod jums iespēju noziedot mums, lai mēs varētu strādāt tālūk. Kāds e, klausītājs, klausītāja raksta, domājot, ka cilvēka nedzi, nedzīšanās pēc laicīgās bagātības ir savu veida dieva dāvana pēdiņās, jo dažādā dzīšanās pēc naudas dieva acīs ir grēks, jo tas aizvieto pašu dievu, tāpēc, ka bagātība var būt par elku, Pati bagātība nav grēks, bet savu kārību apmierināšana ir grēks. Man liekas, ka vairums kristiešu Latvijā nav no tiem bagātākiem cilvēkiem, tāpēc arī nesanāk savākt to vajadzīgo summu priekš radio. Sirsnīgs paldies par šo uh, īziņu. Es domāju, protams, ka ir ļoti dažādi cilvēki. Ir kādi, kuri vairāk var atļauties, kādi, kuri mazāk var atļauties, un mēs esam saņēmuši dažādi ziedojumus, tā kā paldies visiem par neatkarīgi, cik lieli vai mazi ziedojumi. Mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi par to, ka jūs atbalstat. Nu, līdzīgi kā Bībelē šī atraitne, kur iemet savu, um, savu, savas divas artavas ziedojuma kastē, varbūt tās arī no savas nabadzības. Arī jūs, radīja klausītāji, varbūt tās arī no savas nabadzības mums dodat to, ko jūs varat mums dot. Mēs esam pateicīgi un iespējams, ka tas ir pat vēl lielāka svētība, um, kā mēs iedomājamies dažu brīdi, vai ne, kad tas nāk ar savu veidu upuri mums visiem, jums ziedojot, um, mums visu laiku runājot par to, jo tas arī, jāsaka godīgi, nav uzreiz tik vienkārši, <laughs> tā, kā, kā varbūt tās šķiet, jo visiem jau mums gribas tā ērti un, un, un komfortabli justies un, un nu jā, bet, eh, bet katrs daram savu darbu. Attiecībā uz to naudu, <clears throat> dzīšanās pēc naudas, jā, ja tā ir dzīšanās pēc naudas, naudas pēc, um, varbūt tās kaut kas nav kārtībā, eh, un es te nebūšu tas, kurš pēc savas dzīves pieredzes var stāstīt, cik, cik patiesībā nauda ir uh, mazvērtīga un tā tālāk, bet uh, domāju, katrs kaut kur ir redzējis kādus rakstus vai, vai ziņas par to, kā kāds ir vinnējis loteriju ar, ar miljoniem un, un, un cik, vai tas viņu laimīgi padarīs un tā tālāk, un, un kā bagātnieki bieži vien izsakas par to, ka nauda nedara laimīgu un tā tālāk, vai ne? Esam to visu dzirdējuši. Uh, iespējams ir vērts ieklausīties. Baznīca saka, ka jā, dzīšanās pēc naudas un nauda, naudas nostādīšana dieva vietā ir pilnīgi lietu sagrozīšana, kas var nenest to piepildījumu, pēc kura mēs tiecamies. Baznīcu atkārto, atkārto, atkārto, bet te pašā laikā arī nesaka, ka um, nav vajadzīga nauda. Mums ikvienam vajadzīgas naudas, arī, arī baznīca, arī, kā es saku, mums radio ir vajadzīgi jūsu ziedojumi, lai mēs varētu strādāt. Uh, Bet jā, neaizvietot, nepadarīt par elku, kas aizvieto Dievu, nepadarīt to par dzīves centru, atrast tomēr citas lietas, ko nolikt dzīves centā, un, un varbūt tās arī Dievs ir tas, kas var šīs lietas palīdzēt mums sakārtot, lai, lai nebūtu tā, kad esam vīlušies, tad, kad beidzot esam dabūjuši to naudu. Nu jā, tāda lieta. Uh, Noziedoju kontā 50 eiro cieņā klausītāji. Milzīga pateicība. Cieņa jums, kad esat atbildējusi arī uz mūsu tādu, nu, drusku izmisuma saucienu. <laughs> Bet paldies, paldies tiešām par to, ka noziedojāt, kad atbalstījāt mūs ar tik dāsnu ziedojumu. Tālūk. Um, vēl kāds cilvēciņš raksta. Paldies par skaidrojumu, par lūkšanu, rādījumu arī. To svarīgi bija dzirdēt vienotībā ar baznīcu, reprezentējot baznīcu. Liels paldies rādījumu arī, ka esat Ingrīda. Sirsnīgs paldies, e, jo jā, arī šādi, e, šādas e, ziņas ir ļoti, ļoti vērtīgas, lai saprastu, vai mūs sadzird un vai, vai mūs arī atbalsti, jo uh, Nu, viens, protams, atbalsts, ko mēs redzam ziedojuma veidā, šķiet, ka jā, jūs atbalstat mūs un gana dāsni, īpaši šajā sezonā esat atbalstījuši, ka pa lielam mēs esam tikuši caurā, cauri sveikā katru mēnesi, spējot visus izdevumus sekt. Uh, Un es domāju, tas arī ir kā tāds tiešām liels atbalsts, ko mēs saņemam no jums, bet arī, kad jūs uzrakstat, ka jā, jūs, jūs saprotat, kāpēc kādas lietas mēs rādio izdaram vai neizdaram, um, nu, kad es tiešām ar mērķi, lai, lai nu, kāda baznīcas mācība būtu tīra, nodot tāda, kā, eh, kā to no gadsimtiem mums ir nodevuši mūsu priekškājēji, un tagad izmantojot šīs tehnoloģijas, arī mēs cenšamies to, to nodot ņemiet par labu. Bet katrā ziņā, ja kaut kas ir uz sirds, dodiet arī ziņu, jo mm, kas to lai zina, varbūt tās kaut kur, kaut kas mums ir arī aizmirsies, kaut ko palaiduši garām, un, un, un mēs baznīcas mācību uh, turam cik iespējams, nevis cik iespējams, tas ir mūsu pamats, uz kā mēs balstamies, ko es te, tas ir mūsu pamats, uz ko mēs te balstamies, bet ir tās lietas, kuras, kā teikt, privātās dievbības formas, kuras arī eh, varam varbūt tās kaut kādā veidā eh, atskaņot ēterā, dodat ziņu tādā gadījumā, un, un mēs arī eh, centīsimies rast iespējas, kā teikt, visus apmierināt arī mūsu skanējumā. Bet jā, vēlreiz paldies, paldies, paldies par ziedojumiem, paldies par to, kad rakstat, par, par, paldies, kad iesaistaties, uh, nu jā, uh, liels, liels paldies, uh, Es domāju, šajā rītā mums gan ir jābeidz, eh, jo mūsu laiks jau ir izticējis. Eh, vēlreiz, jā, ir vērts aizdomāties, kas ir tās lietas, kas jums, radium arī klausītāji, ir tās izaicinošākās. Tāpat tās kā tās, kuras jums dod īpašu stiprinājumu un, un tādu uzmundrinājumu jūsu ticības dzīvē. Eh, jo ir vērts varbūt tās tad arī šīs lietas, kas uzmundrina jūs, uh, teikšu tā, ignāciskā garīguma uh, veidā izmantot, lietot, baudīt, lai tās uztur tik ilgi, cik tās mūs uztur. Un savukārt tās lietas, kas varbūt tās izraisa nemieru un, un neizpratni, lai eh, risinātu, lai uzdot jautājumu, lai, lai attīstītos, lai ietos priekšu. Tālūk. Viena lieta, kas neizskanēja un ko neviens neuzrakstīja un es arī nepateicu, domājot, ka varbūt tās kādi no jums eh, to teiks, uh, Man šķiet viena no tēmām, kas baznīcā ir tāda ļoti, ļoti jūtīga un asi e, konfrontējoša ir jautājumi, kas saistas ar seksualitāti. Jā, un šeit es nedomāju uzreiz grēks, e, kā seks kā grēks, bet es šeit domāju, jā, tas var, mans priekšstats ir, ka tā ir tāda ļoti, ļoti būtiska tematika, lai arī dažreiz varbūt tās pārāk, e, pārāk izcelta tematika un tomēr būtiski kā tematika, ko, par ko mums vajag arī šādi tad atrast veidus, kā runāt. Um, jā, jo, lai arī varbūt tās cilvēkiem ir radies priekšstats, ka baznīca visu grib ierobežot, aizliegt un tā tālāk, tad man gribas teikt attiecībai, jo īpaši uz eh, seksuālo jomu, ka baznīca grib pateikt, ka arī seksualitāte ir jēgpilni dota mums cilvēkiem, mērķiecīgi arī savā ziņā dota mums cilvēkiem, un Un baznīca aicina to arī saredzēt eh, kā tādu, nevis kā vienkārši baudas gūšanas iespēju, bet, bet tiešām saskatīt, ka Dieva eh, mūsu cilvēka radībā eh, Dievs ir ielicis ar šo spēju un kad tai ir jēga un, un, un aprīkoties ar to, uh, nu, cieņpilnā veidā, ka tas ir tas pats galvenais, uz ko baznīca grib mūs aicināt. Un ka tas arī nozīmē, kad ir dažreiz kaut kādas robežas un kaut kādi, um, nu, patīk, nepatīk ierobežojumi, <laughs> lai, lai tas tiešām būtu kaut kas, kas, ko mēs spējam novērtēt un kas arī mums palīdz mūsu cilvēcību, arī mūsu garīgo dzīvi eh, pilnvērtīgāk un jēgpilnākāk izdzīvot, lai mums palīdz būt uh, pilnvērtīgākiem un jēgpilnākiem cilvēkiem. Nu tā, es pavisam, pavisam ātri gribēju izmest tādu āķi, eh, eh, jums liekot aizdomāties arī par šīm lietām. Nu tā lūk, bet es pieļauju, ka mēs arī kādās no nākošajām katehēzēm runāsim. Runāsim par daudz ko, protams, par daudz ko. Šajā rītā paldies, paldies visiem, kas bijāt kopā ar mani šajā dienas katehēzē, uz tikšanos jau kādā citā reizē, uh, kāda klausītāja raksta paldies, mazu, mazu, mazu tādu uh, īsiņu paldies, paldies ar jums. Lai tu slavēts Jēzus Kristus, cikos lūdzu šodien vi, ir vispasaules rožkronis, man šķiet, ka bija piecos, uh, bet par to tad paziņosim vēlreiz, ja gadījumā um, kas, uh, un vēl viens vārds, lūdzu. Labrīt. Labrīt. Uh, Sanit Puriņ tikko noziedoja septiņu domu Sirsnīgs paldies, eh, sirsnīgs paldies par ziedojumu. Ļoti, jau, ļoti liels paldies tiešām. Paldies, ka, ka jūs arī mums nu, mācīt izskaidrojat un, un, un caur jums mēs arī tiekam pie Dievu. Paldies! Paldies ar Dievu, ar Dievu. Nu, lūk, arī šāda emocionāla <laughs> Eh, ziņa. Paldies par ziedojumu un par labiem vārdiem. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!